Anggono Raras Kinurah Badranaya tanpa kanta kanthi lamun cinandra pasuryane dadi tembang pucung sesumping lambang astaga mino prit gantil buntute kisa bocah iki mau padha menyang endi petruk garing sartane bagong ana suwene pating grubyuk pating grubyak bocah telu wae suarane nganti kaya raja bedah negoro bareng wong tuane mios macep klakep kaya orang-orang kepedak lolo karo eng petruk ah bocah opo ya iki Mero jajal tak takon bucah kelitah-kelitih kulon kuih. toleto lele toleto sing mlaku turut keranjang gawa galengan sinten kilurah lah ya kowe kuwi takoni kok tingak-tinguk wong pancene mlaku turut galengan gawa keranjang kok mlaku turut keranjang gawa galengan wong tuwa iki nek guneman sok kulak-kwalik wonten apa kowe weruh anakku nola garing petruk bagong menika sami ngedekaken perusahaan weh lah maju pikiri anak-anakku ngedeke perusahaan opo sami ngedekaken perusahaan tenun weh tak kira pawitane bayaris titik rongitik itu dikumpulke bareng wis mlumpuk dadi pawitan njut nggo gawe ngedeke perusahaan wah sing ditenun bangsane opo lurik model garut senes lurik pengkol senes lah opo sami nenun hidup dateng andap pandanan Oh, mbok mau tak omongke nek turu ngono ora tak alem. Te pancen nek wong turu ki debe kaya ditenun. Gugan, kon mrene. Kilurah Nolo Garing. Kilurah Nolo Garing. Kilurah Nolo Garing. Siapa ya kuwi? Surapatu. Kowe anake mbokmu ya. Gugah wong turu sembrono. Sok meneh ki nek gugah wong turu ki jempol sikil didudut apa kuping demi umi mata biuki wedi ora napa timbali keng rama omong kono bangke ngono supados pun sekaraken kiai sekarang ah! dadi tradisi semar kene metu kudu nembang loro jajal tak tintinge nem karo gulu nembang barang miring kagok kekanon Ado Rama Ado Rama tak nembang no tembanganku Tembangku Garwanata Nata aku ing pancala papata doyana tanembang tembang aku iki maning tak nembang tembang aku gambang kawat putra resi kumbayana Mumpunganom wulang utama kancing kelambi tresnamu tak enek-enek kancing benih tresnamu kot kot kancing klambi benik nek kancing benik jenenge kokot adu ngethuk adu ngegong awan ngantuk bengi jagong. senajan awan ngantuk wong bengi jagong. ora dadi apa jalaran urip nang tengahing bebrayan iku ingkang perlu kudu gotong royong karo tangga teparone adu ngethuk adu ngegong gong awan ngantuk bengi omong nek sing awan ngantuk ora kalap biyuyut wae nek bengi jibul demi mil omong ya sing nyekel awakku iki bobote ngabut wis aku ora ketang jan tanpa bejaji nek awan nek kanca-kancane sok galake ngungkuli macan Adu ngetuk adu ngegong awan jaluk bengi nyolong lagi wong sing ora ngumanumani kok ngono awane kepethuk ditembung dijaluk nek bengi kesingsih dicolong ha timbang aku ming bengak bengik dhewe ora ana kancane ora aku tak gegendingan jugitan mengko ben di ramekke karo sing kewajiban wong gamelane ya komplit silinder pelok barang bem diadep para pepunden-pepunden nadyan wis dungkap yukswa ning isih ketok ganteng-ganteng sing isih nom bergas, bergas. ning nek urung ngantuk nek wis ngantuk arep isih nom kuwi ora bergas, wong biyet tur dipandhigani para seniwati komplit mrono jajal Eh, Semar kene ra kutut manggung trimo mudhar. Cobih nyuwun diparingi kutut manggung. Slendro mawon boten sah pelok. bareng krungu swara sinden krungu swara gamelan kok kowe mak jedul teko wah kula mesake nek kiyane joget mangke nek mereteli awake kula mawon nggih masing joget ayo ah, kena aku mung kok mau kok yut mandek eh yo kowe mau ngerti to sore-sore kudut manggung jaluk-jaluk ngombe ya rama ya rama ramaku diwi, lurak taling kabeh cobi nyuwun malih ampe padha piye? Wau rak lekase. Sore-sore kucut manggung njaluk ngombe. Ya Rama, ya Rama ramaku dhewe. iki wau omben. Ata ah, omben omben ana. Eh manuke kuwi kok mboten cocok. Lah karepmu dongeng setel nganggo eh omben. Ya tak omben omben nono. Eh manukku dhewe. Oh, padha kowe jadi manuk ku dhewe lha nek ora ngombekke manuke dhewe won pencungi wong awak badani ora sah nyelo-nyelo sambung meneh nyuwun malih Makan manuke dhewe meneng wae nyelo-nyelo kowe niki ajeng kula gawe galagalan. Gawe galagala piye? Arkai bawa swara apa? Pangrak dereng nganggo dandang kula ta mong? Eh urung. Nyuwun diparingi dandang kula gagrak Mbah Yumasan. Lah, seneng aku ke bangsa panganan-panganan. Ning meng ngomong ora kok nyawujute. kan. iki sing dienggo godhong lompong nek menduan ki tempe kripik teles mon. Gethuk goreng. Sukaraja. Ora sukaraja kok tempile kowe Nyamiane. macramè rencana, ora berencana kok nekat wae. Tambah maning. Senang pestara ngendhakake gonge kutut manggung panjenengan mundut menapa rene mau bukane wis sore-sore esuk-esuk apa eh ora esuk-esuk adem awan-awan emoh awan-awan sumu layang napa kok aku suwono peteng-peteng weh, lho wong tuwa kok senengane peteng-peteng kok niki lho kyaine nyuwun peteng-peteng dan skoteng pomo surup piye nek surup surup niki lho yaene nyuwun surup surup surup surup kok ya nyuwun surup surup putut manggung nyuwun wedang setrup nek repet-repet rek repet-repet wah kok rawel iki lho repet-repet repet repet Kututnya kira do pradah ya, Rek. peteng-peteng jaluk wedang sekoteng surup wedang setrup repet-repet kok wis doyan dawet wong meng digupari, digoparian kok ya kowe mau nak urung nembang kowe iya ya ayo ah, adimu petro undangan kowe nembang dhisik nembang barang miring kaya sampean ayo ah, neng neng nong nong ado rama tak nembang tembang aku ado rama Aduh Rama tak nembang oh, aduh Rama. Aduh Rama. Aduh Rama. Waduh Rama bocah gar mudar ya aduh. Wis kecekel arasi lah kaya Aduh Rama tak nembang oh. Jalmeng jalmo, jalmeng jalmo kuwi. Ora jalmeng jalmo. jarweng jalma oh aku sok krungu jalmeng panembang jarweng jalma kuwi wong koncatan jiwa kuwi moke lho kok moke kuwi jarweng jalma jalma kang koncatan jiwa wong prawira mati kepinegara lah dong aku yang ngono kuwi jarweng jalma jalma kang kuncatan jiwa wa pawira mati ngkepi weh. nekat wae ora bener kok ya kleru barang ya ora krasa ta aku memper e ora wis undangen wae adimu petruk kowe nembang ora teyeng dimunjur Petruk nek nembang jaluk nggone sing rada jembar mongko joget sisan kene nggo sembahan kene nggo nyabet kene nggo nyrimpet ning gejah durung nanggone mundur mundur eh iya iya iya iya ning nek kejembaran ya ora apik ngoglo lek omong-omongan kuwi nek kejembaran kuwi ya aduh kene dimaju-maju maju wah kerupuk kene mundur maju mundur ane ah, wis resik gek ngone. tok padake sorok aku ya dangtir kantong petruk Petro anakku kok nek turun nang isor ngebuk sampeyan esuk antuk-antuk Bagong anak bangkong nek turun nang jeron ngerong sampeyan esuk lungguh karo ndomblong Semar anake wong kowar nek turun nang tengah latar sabuke mendina tampar nek gareng gareng anake wong sugih banget nek turun nang tempat tidur Pantale putih-putih. Nek dolan tunggangane Yamaha, enak awak dhewe dapek-apek. Gareng kuwi anak celeng. Oh, dadi nek gareng anak celeng. Ayo. Ajane aku ki anake sapa? Ayo anakku. Nek ngono celenge ya kowe ku. Balik wae kok. Yung yung. Bareng kula majing mriku kiraka. Mrene Adi Mas Bringgih Sendika. ayo kanca gotong royong guyub rukun kan diri lo lain yuswalan bangsa srana korban bondo tenaga lan pi supaya endone siang merdeka tetap sentosa cerewet ngono kuwi nek kekorose putung ya kapok. Kekoros ki nggo apa? Angligir nggon geger. Ula-ula, ayo ula koros. Dibacutke wae. Karone nembang senganan dandak ngene ngene. Kuwi ora kok bagusi. Nembang karo ngulet-ngulet ngono ki nggo nata mlebu metu ning napas. Perlune nek mlebu metu ning napas ki turut, lenjong kocengkok iso kecekel. lumrah swara apik le nembang ming sak jam rong jam la kowe aku nagek jenenge kanggo le metro nek do ora kanggo mono kelaran nek do agek kanggo nyuwara ora ning batasan jam-jaman suwengi blegedeg mongko sok pirang-pirang bengi arep swara apik kene ora iso lenoto rusak lenoto carane ngono kuwi yong yong piyong nyanakmu biyong kaya bojomu ki saiki iso nyinden rek jan iya eh sepuluhnya dadi anggota PKK ki rak dibilang nyinden barang malah dek wingi sore kanggo eh nanti nang lapangan Nyindeni kelengan ora Nyindeni apa Nyindeni bal-balat kok lah nang surak-surak lah kuwi kon kaya petruk kuwi nek nyinden karo ngulet-ngulet ngono kuwi Paling bojoku tau nyindir lu mlet-mlet ngene iki njuk bayan ya mau padamu ya ngono. Kaya ngono kok domongake. Wis bacut le nembang joget, Tru. Jan piye mau, Tru? Carane mau. Yang yang biyong. Lekase. Oh, lekase to. Heeh. Ayo kanca gotong royong guyub rukun. Oh, oh, oh. oh, oh. kaya suarane Pak Ponidi wae. Iya ora. Aku ya iso Ayo kanca. Katang layahang. Guyoh. Rukohon. Ohon. Ohon. Kanti lahir paten hehehen. Nek ngono kuwi swara ngetril kuwi jeneng iya. Suara padake undang ngetril. Wis nembang suget apa? yaine aku kutut manggung pelok bem nah petruk nyuwun pelok bem cobi ngarani petruk ya yo ngarani nyuwun brani bu ngatirah nggo nggo apa suara tahu petuk ah, ah. nyuwun gungan paringi dandang gulolek suling monggo mengko dhisik kowe. Wasaku wis masang kuping arep ngrungokke. Hayo. Super.